पंहिंजे मथां पखियुनि ॾांहुं न ॾिठो अथनि छा जे खंबड़ाटियूं टेड़े हलंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं बंदि कंदा आहिनि उन्हनि खे बाज़ारे अलाह खां सवाइ ॿियो को बि झले न रखंदो आहे बेशक उहो सभु कंहिं शइ खे ॾिसंदड़ आहे